Բոլոր ցկտումները նրան ներկայացնել ինչպիսին որ կա, ավելորդ ջանք է, ապարդյուն խոյանք, հանիրավի զբաղմունք։ Խաչիկ Մանուկյանի խոսքահանդեսը պերճ է, գրականությունն առավել քան կյանքոտ, իմաստուն շքերթ։ Իր արարումներում բանաստեղծը բազմահեն արվեստագետ է, բեղացո գտածո շերտերի պորտալարը կտրող ու կապող մշակութաբան, անհատույց անխնա բռնագանձված նվիրյալ, որից երկփեղկված գրականությունը որփացավ ու սրբացավ անմահացած որդու Վաչագան Խաչիկի Մանուկյան կենթանի ինքնագրով ու ընծայագրով։ Բարեկամներ, անանցարժեք գրականությունն է առանց քմեր զրույցի, որն առաջարկում ենք ձերուն կնդրությանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ մենք կրկին հանդիպեցինք։ Եղավ այս առիթը, այս հնարավորությունը նորից հանդիպելու, բայց նաև տխուր եմ, որ դուք նույն Խաչիկ Մանուկյանն եք եւ նույն Խաչիկ Մանուկյանը չեք, ում հանդիպել ենք 15-16 տարի առաջ Ստեփանակերտում, այդ օրվանից շատ ջրեր են հոսել, շատ դեպքեր իրադարձություններ տեղի ունեցան եւ այսօր մենք խոսում ենք շատ արժանապատիվ մի հայ բանաստեղծի հետ, մեծ մարդ մարդու մեծ բանաստեղծի, ով Խաչիկ Մանուկյանն է։ Ինչ եղան 15-16 տարիների ընթացքում գրականության համար։ Խոսենք նախ գրականությունից, պարոն Մանուկյան, որովհետև ամեն ինչ ինչ որ կա կյանքում, ձեր կյանքում գրականությունը հենց հայելին է, որ պահում եք ձեր ձերքին։ Շնորհակալ եմ եւ զգացված եմ ձեր գնահատանքի համար։ Ասեմ, որ գրականությունը իսկապես կյանք է ինձ համար եւ Աստվածաշնչյան տողը, որ իսկ բաներ, բանն դա ինձ համար այդպես բառեր անհրաժեշտ չեն, դա էություն է եւ ապրելու կերպ է, բանաձև է եւ մտածում եմ, որ եթե այդ ստեղծագործողները, այդ արարողները միայն դրական լիցքեր փոխանցեին հանդրությանը մոլորակի բոլոր հատվածներում, հավատացեք մենք կունենայինք ճկնաղ մի մոլորակ, որը ոչ թե ավերածությունների կվերածեինք, որը ոչ թե այսպես անդադ մարտերով, ոչնչացնելով իրար կընթանար, ընդհակառակը ծաղկեցնելով, արարման իսկական ճշմարիտ խորհրդին մոտ լինելով, այն է աստվածային լույսը իրար փոխանցելով, որ որը հիմա ցավոք սրտի չկա։ Չարություն ենք տեսնում մոլորակով մեկ, նրանք ովքեր ուժի դիրքերից ուզում են խոսել, թվում է կարծում են թե իրական է, իրենք են կարծում է թե երկրների անունը չտալով ասեմ, բոլորիս համար նկատելի է, որ մեր փոխարեն որոշում են թե մենք ինչպես ապրենք, մյուսի փոխարեն ինչպես ապրի, բայց չէ որ մենք բոլորս այդ արարման խորհուրդ կրողներն ենք, այդ աստվածային կրողներն ենք եւ կարծես ամեն մի ազգ իր առաքելությունը ունի մոլորակի վրա եւ պիտի պարտավորված լինի այն ինչ ստացել է վերադարձնի Աստծո բնությունից ամեն ինչից։ Ցավոք այդպես չէ, ցավոք մենք տեսնում ենք, որ նրանք ովքեր հիմնականում ռազմական կարողությունների տեր են, դառնում են թերադրողներ, դառնում են որոշողներ եւ տարբեր-տարբեր խնդիրներում ոչ միայն տնտեսության, ասենք քաղաքականության, այլև կենցաղավարության մեջ։ Ինձ իմաց զավեշտ է, չէ՞ որ հայտարարում են, ես լսում եմ ընկերներիցս ասում են, ասենք Միացյալ Նահանգներում արդեն գործում է ծնող առաջի, ծնող երկրորդ, սրանք համարում եմ դավաճանություն աս Աստծո հանդեպ։ Սրանք համարում եմ իսկապես դավաճանություն շրջանցել։ Տեսեք, նրանք իրենց փողի վրա գրել են, որ մենք հավատում ենք Աստծուն։ Ես էլ հակադարձում եմ, իրենց ասում եմ, գիտեք, նախ փողի վրա չեն գրում դա։ Եվ եթե փողի վրա է գրել, ուրեմն ձեր Աստվածը հենց փողն է եւ նրանք այո խոսում են այդ դիրքերից եւ ես ցավում եմ որ մայր եւ հայր այդ սովորական եւ այդքան լիքը այդքան տարողնակ բառերը այսօր դառնում են ծնող առաջի ծնող երկրորդ որպեսզի կարողանան դրա մեջ պարտակել իրենց մենք մտքերը որպեսզի կարողանան սեռա խեղվածներին իրավունք տալ հավասար լինել բոլոր նրանց հետ ովքեր արժանապատվորեն իրենց մարդկային կերպն են գրում մեզ թվում էր եւ ինչու թվում նաեւ համոզված ենք վերջին նպատակի համար որ որ գրականությունը փրկություն է, արվեստը, մշակույթը, իրականում փրկություն է եւ հենց արվեստը, գրականությունը, մշակույթը Աստվածաշնչից են գալիս։ Եթե դիտարկենք սաղմոսները, առակները, երկերկոցը, այս բոլորը բանաստեղծական ժանրերը, գրական ժանրերը Աստվածաշնչում արկա են եւ Թումանյանի քարյակի համաձայն բանաստեղծը իրավունք ունի Աստծո աչք ունենալու, նկատելու, այսպիսի մի քարյակ ունի Թումանյանը բանաստեղծին է դրել իր կերպարի մեջ կարծես։ Մի առիթով խոսում էինք ասմուքի հրաշալի վարպետ Սիլվայուս Բաշյանի հետ, զրուցում էինք գրականության մասին եւ ասեց Վարդուի ջան, ողջում է գրականությունն էլ պարտություն կարող է կրել, բայց իհարկե դա ասած չհաշտվելով այդ մտքի հետ եւ ճիշտ է հնարավոր չէ այդ մտքի հետ հաշտվել։ Գրականությունը հնարավոր է պարտություն կրի, ինչպես կյանքը, ունենք դե, պարտություններ գրականության մեջ։ Սիլվանը շատ ճիշտ նկատել է մեր սիրելի Սիլվա Յուզ Սուբաշյանը, դա ոչ թե պարտություն է, նահանջ է ինչ առումով, որ քաղաքականությունը տարվում նաև քաղաքականության դեմ, արվեստի դեմ։ Այսեք հիմա ինչ է կատարվում։ Բոլոր այն ստեղծագործությունները, որոնց մեջ հայրենիքը կա, որտեղ կա արժանապատվությունը, ազգային նկարագիրը կա, փորձում են դուրս հանել դասագրքերից եւ փորձում են այլևս դրանք չներառել, եւ դա է համարում Սիլվան, որ այո, քաղաքականությունը նահանջում է, բայց ես վստահ եմ, որ ուժեղ մշակույթ ունեցող ազգերը լինելու են, ապրելու են, ավելի զորանալու են, որովհետեւ այդ քաղաքականությունը ուժն, այդ խոսքի ուժը, այդ էներգիան չես կարա ոչինչ ասես։ Ռումբերի պայթունից դա չի ոչնչանում, ասենք նարեկացու մացյան ողբերգությանը չի ոչնչանում եւ այդ էներգիան բուժիչ դեր է կատարել մեր ժողովրդի կյանքում, ասենք գիրքը անգամ չկարտալով մոտ են ողել գրքից այդ էներգիան փոխանցվել է եւ պատկերացրեք ինչքան էներգիա կփոխանցի, երբ որ կարդան խոսքը, կարդան եւ տեսնեն ինչքան է ջերմացնում իրենց, ինչպես է բուժում, տվյալ դեպքում այո բուժում, որովհետեւ նա Աստծո հետ խոսելուց անդադ ուզում է իր հոգին մաքրի, իր մեղքերը մաքրի, անընդհատ շատ ուզում է այդ ճապումների մեջ մոտենալ եւ այդ ճանապարհին ինչքան մեղ կա մարդուն տրված ազատվի բոլորից եւ ի վերջո այդ կատարելությանը հասնի թեպետ անդադ նվաստ է տեսնում մարդուն թեպետ անդադ մեղքերով լի է տեսնում մարդուն բայց այդ ամեն ինչը շեշտում է որպեսզի սթափեցնի մեզ ուշնենք այո ընտրենք այդ մակրման ճանապարհը լույսի ճանապարհը իսկ գրականությունը հիմա ես էլ եմ նկատում որ դասագրքերը փորձում են նման ստեղծագործություններով լցնել անգամ սրախեղվածների պատումներ կան այդտեղ ես հրաժար շարունակեցի իմ ստեղծագործությունները ներառել նման դասագրքերում, որովհետև արդեն իրենց համար դառնում է այսպես, տեսեք, դեր ինքնել է, դեր ընդեր էսել է։ Եվ ես ցույց տվեցի այդ բանաստեղծությունները, որոնք ներառել էին բուն դասագրքերում հրաժարվեցի։ Դրանից հետո ներառեցին դպրոցական ծրագրերում, այդտեղ չուղարկեցի ընդհանրապես գործեր, որտեղ այնինչ իրենք ընդգրկել են, դա իսկապես խայտարակություն է։ Իսկ բանաստեղծությունը դասագրքով չի միայն որ ապրում է, շատ բանաստեղծներ ինձ համար սիրելի են դարձել ոչ դասակետքերով։ Ես պիտի անկեղծ ասեմ, որ այդ շրջանը երբեմն նաև տանջանք էր լինում, այնպիսի ստեղծագործություններ էին ներառում, որը տանջում էր քեզ, այսինքն տարիքին անհարիր ստեղծագործություններ կային, որոնք կոնկալումից դուրս էին։ Այս անգամ Միսակ Մեծարենցի պես պատանի հանճարի իմ ամենասիրելի պոետներից է Միսակ Մեծարենցը, որ ասում էր՝ «Տուր ինձ դեր ուրախությունն անանցնական»։ Ես մտածում եմ, այս պատանին ի՞նչ է ուզում ասում։ Մի կարգին բան ուզիրելի։ Ու երկար տարիներ անցան, երևի արդեն 45 մոտ գտեի, երբ տողը էլի զնգում է մեջ, աս ինչպես իր շատ ստեղծագործություններ, մեկ էլ գտա, որ նա ասում է Աստված ինձ տար դիրքո կողքը, ինձ անանձնականություն տուր, այսինքն անանձնականությունը միայն Աստծուն է տրված, որ կարող է իր եսը շրջանցելով իր սերը, իր ջերմությունը, իր ամեն ինչը արարման ուժը փոխանցի։ Դե դա գրեթե Թումանյանի տողն է, քննել գախնիկներ անմեկին։ Անմեկին գախնիկները քննել։ Եվ հիմա այդ անանցնական ուրախությունն էր ուզում, որպեսզի իսկապես այդ աստվածայինը կրելով ուրախանա հարարումները, որով ինքը բաշխում է։ Ես հիմա չեմ տեսնում, ես հիմա տեսնում եմ այն գետնակարճ գոյանքներին եւ ես միշտ դրանց անուններով եմ ասում, ինչու եմ անուններով ասում, որպեսզի զգաստանան, որպեսզի հասկանան, որ իրենց նենք դրսևորումները գրական դաշտում տեսանելի է։ Նրանք ովքեր գալիս են մեր դասականների վրա ցեխան շփորտում, դրանք մտածածին կերպով է արվում։ Դրանց իհարկե հիմա եւ ասպարեզային տալիս դրանց իհարկե այդ Եվրոպա մեծ ուժերը, Ամերիկա մեծ ուժերը բոլորը դրանց ասպարեզ են հանում, որտեղ ազգային մտածողությունը նրանց վերացնել է պետք, արմատից փոկել է պետք։ Ես մի առիթով պատմել եմ, որ Հրանտ Մաթեոսյանը Թուրք գրովի հետ հանդիպումը Մոսկովյան երբ եղել էր մի կոնֆերանսի ժամանակ, առեր համարել Հրանտ հենց ինձ է պատմել իր սենյակոն պատմությունը Եվ ասում եմ, միշտ այն պահը արհամարեցի, իրենց միջնորդ լեզվի թարգմանը ռուս աղջիկ է եղել։ Միջև ասում եմ նա ասաց, որ մենք գնելու ենք, դուք վերանալու եք։ Եվ հրանտ ասում եմ, արդեն բաննա գործում է, ազգային արժանապատվությունը եւ այդ ինչպես, այդ ոնց էս այդպես հաշվում, այդ ինչ մտածումներ ունես, սա ասում է, գիտես մենք մեր արմատների վրա ենք, դուք ոչ։ Եվ հրանտ ասում է, ինչով կբացատրես այդ քո խոսքը։ Սա ասում է, ես իմ փոքր սյուժե պատմեմ, որի նման է ձեր երկրում ձեր գրողները այլևս չեն գրի։ Եվ մի այդպես փոքրիկ սյուժե է պատմում, ես շատ արագ ասեմ, սյուժեն թուրքական ահուլ է, որտեղ մի տղա սիրահարված է մի գեղեցիկ աղջկա եւ դրան հասնելու համար ամեն ինչ անում է եւ հետո երբ արդեն ամուսնանում է, մի քիչ նեղ պայմաններ է գնում է իրաց բաժին խոպան է աշխատելու, գումար վաստակի գա եւ բարեկեցիկ կյանքով ապահովի իր սիրելի կնոջ հետ իրաց կյանքը։ Երբ վերադառնում է, ահուլի բնակիչները ասում են քո կինը քեզ դավաճանել է եւ ահուլի օրենքով կնոջը պիտի կախեն հրաապարակավ։ Սա կնոջը ասում է, գիտես, իմ կյանքի իմաստը դու ես այդ ամեն ինչը ես կարող ներդրություն ունես, իմ համար աշխարհն է վերանում։ Ասում է, այսպես կանեմ, պարանը թույլ կանենք եւ երբ որ ես կախեմ քեզ եւ պարանը կփոկվի, մենք ասենք Ալլահը այսպես կամեցավ եւ պարությունը օրենք կա, որ երկրորդ անգամ չեն կախում։ Էմի որ գնում են եւ ես արագ եմ իհարկե պատմում, որսի ուղակի Ոնե պարզ եք պատմում եւ հասկանալի ամեն ինչ։ Ասեմ ինչպես է լինում, արդեն հրաապարակում հավաքված է բազմությունը եւ այն պահին, երբ ամուսինը գալիս է հարվածի ոդկի տակ է աթորին, որսի արդեն կինը կախվի, ասում նա նայես տղամարդու աչքերին եւ հասկացա, որ պարանը պինդ է արել դեռ ինչև հարվածելը հասկացա, որ այսինքն ինքը պահում է իր ավանդները։ Ինքը իր ստիլո վրայով անցնելով պահում է իր երկրի ավանդը։ Իսկ ինչու է այդ ավանդը, այդ մշակույթը դարերով կուտակվածը կարևոր, որտեղ դա ինչ որ մի քննություն է վերցրել։ Դրա մեջ խորհուրդներ կան, այսինքն կան ինչ խորհուրդներ, նրանց համար կարևորվում է արժեքը ընտանիքի, նրանց համար կարևորում է այո, ոբսեյը կինը պիտի իր ընտանիքին նվիրված լինի, ասել մյուսը, մյուսը, մյուսը։ Եվ նրան դա ասում է գիտես, այդքան նաիվ հյուժերի մեջ իսկապես չտեսա, որ մենք նման բաներ անում ենք։ բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Բարեկամներ, թողարկումը շարունակում ենք օրվա հյուրի Խաչիկ Մանուկյանի բանաստեղծություններով։ Կարդում է Ասմունքի վարպետ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Դուք գնացիք, տղերք, հայրենիքը մնաց։ Որբ կարոտն է վազում ձեր թաղերում, Հիշողություններ են փլվում ուշագնաց։ Տանիքները ճեղքող անձրևներ են մաղվում։ Չեր գոցվելու ոչինչ ձեր մեծ սիրո դիմաց։ Խորքում անմահության շունչը վերին։ Դուք գնացիք տղերք, հայրենիքը մնաց։ Ինչ բալասան տանենք ձեր մայրերին։ Ափսոս ձկները ծովից հեռու են Կապույտ երկնքում հավքեր չկան Դժողքի կացան ջրով երրում է շուրջը պարում է չարքի աշքան Ինքնահրկիզված սերը մեռնում է, թվում է արդեն վերջին անգամ, եւ իմաստազուր կարարում է դառնում հրաշքը տերունական ցավագարների գալարում է կորուստների մեջ անմխիթար կատկթում է մեր թանկ արյունը կյանքի աչքերին մահով մթար սերը վերջացավ ատելություն է խորշանքի թույնն է բյուր սրտերում թանձրանում է մահվան սև գույնը եւ քաոսն այս ափին տիրում։ Անդունդներն իվար հոգու անկում է, շուրջս ցփնում են ողբ ու առաջ եւ կործանում են Աստծո այս տունը ցնդող մարդկության աչքի առաջ։ Աշունս նեղացկոտ է դարձել նրան էլ բան ասել չի լինի։ Ասացի, չեմ ուզում դառնամ ծեր։ Շպրտեց, մահացիր հենց հիմի։ Բարձունքից քայլ առ քայլ իջնում եմ, եթերում սահում եմ թև արթև, կարոտով բեռնված հնչյուն եմ, չափից դուրս ծանրացել եմ արդեն։ Թե մնամ, Այս գունդը կպայթի տեղ չկա իմ հոգս ու ցավերին, բայց դեռ չեմ պատրաստվում դառնալ դի։ Պտտվիր, կարուսել, պտտվիր։ Thank you. Ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, բանաստեղծությունները կարդաց Սիլվա Յուզբաշյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք